50 languages. 83 kaheksakümmend kolm , kaheksakümmend kolm , อดีตการสาม minevik kolm , minevik kolm , โทรศัพท์ helistama , helistama , ดิฉันโทรศัพท์แล้ว Mä helistasin. Mä helistasin. ดิฉันได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมา Mä olin terve selle aja telefonil. Mä olin terve selle aja telefonil. ถาม Kysima. Kysima. ดิฉันถามแล้ว ma küsisin , ma küsisin , ดิฉันได้ถามเสมอ ma olen alati küsinud , ma olen alati küsinud , เล่า jutustama , jutustama , ดิฉันเล่าแล้ว ma jutustasin , ma jutustasin , ดิฉันได้เล่าเรื่องทั้งหมดแล้ว Ma jutustasin terve loo ära. Ma jutustasin terve loo ära. เรียน õppima õppima ดิฉันเรียนแล้ว ma õppisin ma õppisin ดิฉันเรียนตลอดทั้งค่ำเลย ma õppisin terve õhtu , ma õppisin terve õhtu , ทำงาน töötama , töötama , ดิฉันทำงานแล้ว ma töötasin , ma töötasin , ดิฉันทำงานทั้งวันเลย ma töötasin terve päeva , ma töötasin terve päeva , รับประทาน ทานเซอมาเซอมาดิฉันทานแล้วมาซูอินมาซูอินดิฉันทานอาหารทั้งหมดแล้วมาซูอินกุกุโตยตัวอะไรมาซูอินกุกุโตยตัวอะไ